Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Uvaženi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvu radijsku antologiju crnogorske poezije. Ovaj serijal bit će reafirmacija kanonskih pjesnika iz Crne Gore i oživljavanja njihovog manje poznatog stvaralaštva i to onog stvaralaštva koje najbolje komunicira sa savremenim slušocima i vremenom i situacijom u kojoj živimo. Serijal će promovisati i savremene pjesnike čije pjesme još nijesu imale recepciju koju zaslužuju. U prvoj epizodi serijala pripremili smo priču o Ristu Ratkoviću. Risto Ratković rođen je u Bijelom polju 3. septembra 1903. a umro u Beogradu 18. juna 1954. Bio je crnogorski avangardni pjesnik i radio u Ministarstvu inostranih poslova kao diplomata – Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Kao diplomata bio je u službi u Francuskoj, Egiptu i Sovjetskom savezu. U domovinu se vratio 1945. i nastavio da živi od novinarskog i publicističkog rada sve do smrti. Ratković piše u Pravdi i politici i drugim časopisima, napominje Sreten Perović, najviše kratke i suhoparne recenzije – iako je malo napisao za života, njegova dijela ostala su najznačajniji pečat pojave modernizma kao književnog pravca u Crnoj Gori. To su dijela zbirke pjesama Mrtve rukavice i Leviatan iz 1927. Eseji Ćutanja o književnosti 1928. Drama Zora iz 1929. Roman Nevid Bog iz 1933. Izbor iz poezije Dodiri 1952. i putopisna proza iz 1955. sa Orijenta. Mnogi kritičari pisali su o poeziji Rista Ratkovića kao i njegovom životu s čim su ju upoređivali njegove stihove, a najbolji pozitivistički osvrt na njegov život dao je Eli Finci. Skršen nedaćama života s neprebolnom tugom, smrću prekinute ljubavi, on je gotovo uvijek bio, ili je bar davao takav utisak, i bez radosti i bez tuge, iznad sebe i svoje sudbine, iznad svojih strasti i raspoloženja, prožet onom skeptičnom filozofijom koja mu je govorila da je on samo jedna bespomoćna i trošna, dakle prolazna čestica jednog svijeta koji i sam troši i obnavlja. Ratković je jedan od onih pjesnika čija poezija direktno izvira iz života i stvarnosti u kojoj živi, te je njegov nadrealizam životnog, a ne pomodnog tipa. U jednoj vrsti prologa, mrtvim rukavicama, koju naslovljuje dužnost, Ratković, svjestan da je puki besmisao i zabava duboko subverzivna stvar, te da su socijalizam, Freudovska psihoanaliza njegova vremena, zapravo moda, kazuje. Ova moja poezija i pored toga što nije na terenu socijalnog, ne može zabavno poslužiti ekonomskoj, a još manje psihološkoj buržaziji. Njegova poezija pripada modernističkim avangardnim strujanjima koje su u svojim dijelima odražavale slom stare čovjekove civilizacije, ali i čuvale sjećanje na nju i naslučivale nove poredke koje će promijeniti lice svijeta. Njegova poezija bavila se onim što će postati tek 50 godina nakon njegove poezije centar interesovanja svih postkolonijalnih teorija, a to su problemi margine, orijenta, ali i ono što je postmodernizam osvijestio, a to je da je čitav čovjekov život u prošlosti zapravo fikcija i narativ, što i čitamo u pjesmi Muzej, koju vam ovaj serijal i donosi. Poezija koju je pisao bila je često nadrealistička, a nju je karakterisao takozvani slobodan stih. No ipak, njegove pjesme su pisane s veoma izraženim akcentom, nalik bubnjanju doboša, muzikalne i na liniji simbolističke i romantičarske tradicije – Njegova poezija je mistična i koncentrisana na lijepo kao fenomen i ljepotu kao element koji podjednako zastupljen u prirodi i poeziji, kao u pjesmi Lepota. I tom elementu svoje poezije Ratković postaje pravi neoromantičar, kako se je i sam nazivao. Dva mlada groma, skopljem od krina, čuvaju negde olepotisan. U njegovim pjesmama najzastupljeniji motivi su motivi smrti, zavičaja, ljepote, stvaranja, izgubljene ljubavi, Mediterana i tako dalje. Najpoznatije antologijske pjesme Rista Ratkovića su Ponoć mene, Crnci protiv Amerike, a u današnjem izdanju serijala Poezijom do stila čućete neke od Ratkovićevih stihova. Prije toga čućete muzičku numeru. Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Un día hundía bajo mis pies. Fui cayéndome al vacío sin poderme agarrar a la vida. ¿Cómo pude imaginarme tenía algo que darte. Y yo en mi madurez y tú en tu plena juventud. Los años no perdonan, solo te ruego que me j'aime A ver que mi cuerpo Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Ikona vidim li koju ženu tebi da liči, u kaputu pepeljastom i belom šeširu. Dešava se na ulici da zastanem. Ima da znam, odavno već da truneš, pomislim, pa možda si ti. Inače, ti znaš, u Boga nismo verovali ni ja, ni ti. I zaista nema to s njim veze što želim. Pred slikom tvojom kandilo da palim. muzej. San, java, nebo, bog, život, smrt. Sve je fikcija. Fikcija i maska. Važno je da šeta. Oholo šeta otmena mazga. Samo sam u maramicu džepnu šaputao ljubav i tvrdom kukuruznom hlebu. Kroz bolni moj sanđak režale su oružane senke predaka u klanicama zaleđenim. Planino, tugo, zbogom. Ja odoh u muzej kroz koji tramvaji ure puni izbljuvane ljubavi moje. Njiha se nad svima njiha, razapeta banknota multimilijardera Boga. Pomozite milostivom gospodinu da ustane s ručka, juh, pomozite mu da pročita moj članak, onanizam u tamnicama dodajte milostivo žurnal da vidi izložbu leđa u Londonu. Mademoiselle jedu čokoladu, proleteri loču alkohol, svuda jasna ili nejasna zapoved. Pokri se ako ćeš ga živet. Pokri se, pokri se, pokri se. Samo za misli predate u garderobi odgovara se. Pa šta će moja sala osvetljena muzikom punom leptirova? I šta će bombe smeha? Sve je muzej. laž. Lažem, a nije laž. U gradu Basri na reci Šatel Arab zapljusnu me hamamski vazduh. U kafani pijem gust šerbet i čini mi se da je tuda prolazio Rembo, onaj nesrećni, divni, nemirni. I pričam saputniku o njegovim bežanjima. Hteo je od sebe da pobegne sam i pokazujem na zidu šaru neku. To je našarao on. Lažem, a nije laž. car. Sunce. Ah, u sve pore se uvlači. Pune mi oči i puna utroba sunca. Zatvaram se, zave se navlačim, a sunce tu. Kad ga na polju nema, ono je u meni. Oh, umoran sam. A tu negde blizu i daleko tamo, rat. I veličaju se junačka razbojništva jedan proplanak zelene trave, jedan potočić vode hladne i ja bih bio car. Lim Koje doba noći. I mrtvih glasova puna pustinja nema. Mećava od zvezda veje, prostro se beskonačni pesak. A meni se prikazuju vode. Kladenci bistri, bez vena, potoci, reke. I zaboravljam na svoj život težak. Ređaju se vode u kojima sam prao umorno telo. Ređaju obale, livade i zaigrani talasi virovi strašni, nad kojima su senke čitale mi opelo. Ređaju se vode u sećanju, žubor njihovi i drugi vodeni glasi. Ovu jadnu kožu koju je krv moja obučena, kupao je Atlantski okean, kupalo sredozemno more, snežne švajcarske reke, Volga i Sava namučena, kao tvoj rodni lime, čitala si milimine žubore tako prisno. Svojski, o mog djetinstva reko, nijedna voda nije me kao ti milovala. Tepajući ti, znaš li, plivao te uzduži popreko i mahnit bio, a ti si me rodbinski žalovala. O brzaci tvoji, tavnici i kolovrati, plićaci gde sam se isceljujući izležavo, Reko detinstva, bar jedan takav dan mi povrati – kad sam kroz šapat tvoju muziku prirode doznavo. Hoću li te zagrliti, još jedan put barem, gledati sa trave senki okolo tebe harem? Hoću li čuti sa tvojih obala klik druga i brata? Hoće li išta moje okolo tebe ostati posle ovoga rata? Otačbina u meni. Ti nisi povijana u kolevci, divlja moja lepotice. Odnjihana si na trnu i krvavo si se kupala, mučenice. Lepota tvoja nije veštačka i ništa nema tako milo i nežno kao glas tvoj pogled kad miluješ. Nepoverljiva si prema udvaračima, umnice, i dostojanstveno odgovaraš na uvrede, Puna si umilne gordosti, dobra vilo. Čudna je ljubav tvoja. Duboko i brzo tečeš, dno ti se ne vidi. Bezbroj požudnih pogleda pada na tvoje telo, a ti veličanstveno koračaš dalje. Haljine tvoje su proste, slobodarko, i pokrete imaš nove, mnogom nepoznate. Prosta si kao trava i tajanstvena kao more u ponoći. Glas mi tvoj veoma mio, bezbroj njegovih preliva poznajem, ustreperim na prvu tvoju reč, jer si mi draga, jer ti si moja večita. Reč moja tebi će da služi. U tvoju slavu duh će moj da zvuči. Zastavo ljubavi. Kud god sam išao po svetu, o tebi sanjah. Za Petrove crkve u Rimu tebi sam klicao u katakombama o tebi mislio, rode. Bosforom plovih tebe priželjkivah. Po gradovima Sirije i Turske za tobom čeznuo, po Egiptu i Palestini za tobom vriskalo mi srce. Na obali mrtvoga mora o tebi plakah, draga. Sa Jerusalimske Golgote tebe sam dozivao, sa faraonskih piramida tebi klicao, veličanstvena moja vilo. Sfingo govori o sudbinama ljudi i naroda, govori jezikom pradrevnim okamenjenog čudovišta. Ja izgovorih pred njim tvoje ime. I on se uznemiri. I napadoše te lukavi razbojnici i srljaše nate miroljubivu i prljavim kanđama grebaše svetlo lice. Ali ti beše jaka i dođe dan kada uzdrhtaše blatnjava srca razbojnika – i jače će još da zasija blistava tvoja zvezda, neuporediva moja otačbino. Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. čuli ste stihove koje smo za vas izabrali ovog petka. Sljedeće sedmice neki novi crnogorski autor i novi stihovi. Uvaženi slušalci, pratili ste prvu epizodu emisije Poezijom do stila, koju Antena M realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture. Do sljedećeg petka pozdrav od Ethema Mandića, Esada Grbovića i Mirjane Dragaš. Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo.